ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فاولى لهم Na waumini wanasema, kwa nini haiteremshwi sura? Na inapoteremshwa sura madhubuti na ikatajwa ndani yake habari ya vita, utawaona wenye maradhi katika nyoyo zao wanakutazama mtazamo wa anaezimia kwa mauti. Basi ni bora kwao طاعه وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم utiifu na kauli njema. Na jambo likishaazimiwa basi wakiwa ni wakweli kwa Mwenyezi Mungu bila shaka itakuwa ni kheri kwao. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم Basi yanotarajiwa kwenu mkitawala ndiyo mfisidi katika nchi na mwatupe jamaa zenu اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم hao ndiyo Mwenyezi Mungu aliowalaani na akawatia uziwi na akapofoa macho yao. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها Je, hawaizingatii hii Qur'an au kwenye nyoyo zipo kufuli innal ladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum kwa hakika wanaorudi nyuma baada ya kwisha wabainikia uongofu shetani huyo amewashawishi na amewaghuri ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم Hayo ni kwa sababu waliwaambia waliochukia aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu, tutakutiini katika baadhi ya mambo, na Mwenyezi Mungu anajua siri zao. فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم Basi itakuwaje malaika watakapowafisha wakawa wanawapiga nyuso zao na migongo yao? ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم Hayo ni kwa sababu wao waliyafuata yaliyomchukiza Mwenyezi Mungu na wakachukia yanayomridhisha basi akaviangusha vitondo vyao Allahu akbar Allahu akbar La Walioamini wanasema haiteremki sura ya kututaka tupigane na ikiteremka sura ambayo haifasiriki vinginevyo ila ni kulazimisha tu na ikataja ndani yake kuamrishwa vita utawaona ambao katika nyoyo zao mna unafiki wanakuangalia kwa mwangalio mwenye kuzimia kwa mauti jinsi ya kuviogopa na kuvichukia vita linalowastahikia kulifanya ni kumtii Mwenyezi Mungu na kusema neno linalokubaliana na sharia na mambo yakawa ni kweli na ikawalazimu kupigana basi lao kuwa ni kweli wana imani ya Mwenyezi Mungu na utiifu ingelikuwa bora kwao kuliko huo unafiki. Basi ndiyo mnavyotarajiwa enyi wanafiki kuwa mkipata madaraka ndiyo mfisidi katika nchi na mkate mahusiano yenu na jamaa zenu. Hao ndiyo waliowatenga mbali kabisa Mwenyezi Mungu na rehema yake na akawatia uziwi wasisikie haki na akawatia upofu wa macho wasione njia ya uongofu. Wameingia upofu hata hawafahamu uongofu wa Kurani bali kwenye nyoyo zao zipo kufuli zinawazuia wasizingatie. Hakika wale walioritadi wakarejea nyuma kwenye ukafiri na upotofu waliokuwa nao baada ya kuadhirikia njia ya uongofu. Shetani ndiye aliwapambia na akawakunjulia matamanio ya uongo. Kurejea huko kafiri nini kwa kuwa waliwaambia wenye kuchukia aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu. Tutakutini katika baadhi ya mambo na Mwenyezi Mungu anazijua siri za hawa wanafiki. Hiyo ndiyo hali katika maisha duniani. Basi watakuwa katika hali gani malaika watapowafisha huku wakiwapiga nyuso zao na migongo yao kwa kuwadhalilisha? Kufishwa namna hiyo ya kutisha katika hali hiyo ni kwa kuwa hakika wao waliofuata upotofu uliomkasirisha Mwenyezi Mungu na wakaichukia haki inayompendeza Mwenyezi Mungu basi akayabatilisha walioyatenda